agismo, nova vorto, mal nova discriminatio. kiam oni ec conas homon, uno el la cefai traitoi cion oni atentas estas lia sia agio, cae konscie au ne oni tui classificas, iuna, plenagia, maturagia, maliuna. Cae ne eviteble, en sia menso oni automate formas antau ideon pritio kion tiu nova conato capablas au ne capablas fari. Citio estas formo de antau iugio, de discriminatio, foie, cruela, cae mal justa. Dum la lastae iaroi, nascigis tut monda movado con la celo contra o bataligin. La unua pascio estis crei novan vorton por prescribi tiun fenomenon. Gi estas agismo, nome antau iugio basita sur la agio de homo, kiel maniero taxi lian valoron. Angle, ageism. Same kiel rasismo, sexismo, cae aliei formoi de antau iugioi. En nia ciutaga vivo, ni ofte audas frasoin kiel citiuin. Vi estas tro maliuna por tio. Via agio jam ne permesas che vi faru tion. Plei ofte, tia formo de antaujugio trafas maliuna in homoin, sed effektive gi povas ocasi al relative iunae personoi, exemple se al quardeciara virino oni refusas labori ciel modelino nur pro sia agio. Au se oni mal consilas quindec quini arulon enscribigi en universitatan curson considerante nur lian agion. Lau la monda san organizo, agismo presentas tri aspectoin stereotipon, pensoin, antau iugion, sentoin, discriminacion, agoin cae condutoin. Ci povas ocasi inter personoi, institucioi, cae ec de homo al simem, conscie au neconscie. Quancam en multae landoi la quanto da neiunae homoi atingas grandan procenton el la tuta loggiantaro, tamen multae entreprenoi rifusas ilin por laboro. Oni consideras ilin generale malfortai, facile vundeblai, cae necapablai adaptigi al novae tecnologioi. Oni ofte mocas ilin, cae tractas ilin kiel infanezain estuloina tio recte influas la sanon de maliune homoi. Ili tendensas al isoligio, corpa cae mensa malactivigio, cae tial estas pli trafeblei de depresio, diabeto, cogna perdo, cae anxio. Por contraui la cruelan agismon, oni stimulas entreprenoin starigi includain programoin. Maturei professiuloi povas esti tamen emocie pli equilibrae cae pli spertae relate al multae labor de fioi. Compreneble, ancau en la familia convivado ofte trovigas agismo. Oni devas attenti por ne flanken lasi maliunain homoin, sed ausculti ilin cae profiti de ilia sagio cae prudento.